Hanchis kah capítulo. RONATAJA imam huchalichis manta. Jerusalén manta hamuspan compareció kuna, Dios paleinin yachachich piwan, Jesús man asuikorjako. Paikuna marikororjako Jesús pa wakin manama kunata, makinkuta manamaillakuspa Chaimi Chaymi paikuna rimarjako. Fariseo kunawan wakin judio pa abueloncopa costumbrenta hatispancom, mana imatapas mikunkuchu manara gallinta makinkuta mayllakuchkaspaja. Mercadomanta kutimospankopas, manatagmi mikunkuchu manaraj puntata mayllakuchkaspankoja. Paikunaqa, hatinkutagmi ñaupaj wakin costumbrikunatapas. Aywinkun basukunata, jarrukunata, hierro mankakunata, hinaspa katrikunata. Paresiyukunam Dios palainin yachachikkunapiwan Jesus tataporjako. Imanas hatag disipuloykikunaqa mikunku mana makinkuta mayllakuspanku, paikunaqa abulunchikunapa costumbrintam mana kasukuchkankuchu, nispa. Chaymi Jesus ñatag nerja, iskay uyakuna. Alintam Dios panisjanta ñawpajtaraj Isaías hamkunamanta heljarja. Simillawanmi yupaychawan kay runakunaqa. Ñuqamanta karupim kachkan sunqunkuqa. Paykunaqa adorawankupas yanqapaqmi. Yachachisqankupas runapa Dios pa kamachisqallanmi. Hamkunaqa Diospa kamachikuyninkunata, qunqaruspaykichikmi runakunapa costumrinkunaman hinalla rurankichik. Hamkunaqa Diospa kamachikuyninkunata manakasuspan costumbrikichikunallata hatinkichik. Moisesmi kainata yachacherja. Taita kita respitay. Pipas taita mamanta ñakaja wañunjam. Nispa. Aswanja jamkunam ninkichik. Ukrunaja, taita mamangman ninmanmi. taitai, mamay, manam yana paikimanchu. Jamkunaman junaitam, dios manjuikuni, kurban sutiyoq regalota, Nispa. Chaynata nispam, Yachachinkichin taita mamaykichikta yanapanaykichikpa. Ñawpaj costumbrikunata cumplinaykichikraykum Diospa kamachisqankunata yanjachankichik. Chaynallatam rurankichik wakin costumbrikunatapas. Chaymi Jesús musuqmanta runakunata hayaykuspan kaynata yachachirqa. Llapallaykichik uyarispaqa kaykunata intindichik. Manam imapas mikusqanchu runataqa huchallichin. Runataqa uchallichin sunqunmanta lluqsimuqmi. Kunaja kasukoichikia. Runakunamanta karunchakuruspam, Jesus Jesús porja. disipulunkuna Tapurha. chai chay keha, nispa. me Jesús nyatagnerja. entienden Hamkunapas manachu kichik, manachu yachankichik runapa mana Uchalichishanta, Ima mikusqanqa manam runapas sunqunmanchu yaykun. Chayqa wiksanman yaykuspanmi cuerpunmanta lluqsin. Chaynata nispanmi Jesusqa yachachirqa llapa mikuykuna allin kasqanta. Payqa nirqataqmi. Sunqunmanta lluqsiptinmi runaqa uchallikun. allin kunata piensaspa, suwakuspa, runata wañuchispa, hukwan pierdikuspa, runakunapa iman imankunatapas munapayaspa. mana KUNATA ruraspa, ingañaspa, jangravidapi purispa, invidiakuspa, kamispa, URUNATUKUSPA, tukuspa, inaspa lokojina ruraspa. KAI IMAIMANA huchakuna, runapa sunhunmanta MI runataja HUCHALICHIN. Tiro llaqtayuq huarmipa wawanta JESÚS MI llaqtanmanta lluqseruspan, tiro lao Chaypikas janta manapipas yachananta munaspam, huk wasiman yaykururja. Chaywampas llaparunakunaja yacharurjakum chaypikas janta. Chaypim kachkarja demonio ñakarichisjan warmi warma. Paypa Jesús Jesús chayaramusjanta uyariruspan, chaypunilla hamurja, inaspam pa chakinman junjorakuykorja. Chay warmeja manam judiochu chukarja aswanja Siria hinaspa Finicia nación kunapa Chay Jesús Jesusta ruegakorja. mantaya demonio jarjuruy. Nispa. Chaymi Jesús ñataq nerja. Suyaykuy. Puntataja mana saksaruchun. arma warma kunamanta tantata hechuruspa, Nispa. mi warmiñataq nerja. Ari chaynam Misapa o mesapa mi, mi, warma warma kunapa wichichisjanta. Nispa. Chaime Jesús ñatag nerja. Alinta marimarunki. Ripukuiña. Demonioja ñam wawaikimanta lloxerunña. Nispa. Wasing manchay warmi chayaruspanmi, wawanta kamapi tariykurqa inaspa demonio demoniopa mana hantanya. Mana sasarima uyarikuq sasarimaj runata sanuyachisqanmanta. Tiru laumanta pam Jesús Sidong llaqtanta hinaspa Dicapolis launintarispa, Galilea huchaman chayarja. Chaypin payman aparamurjako, sasarimaj mana uyariko hronata, hinaspam ruega korjako. Kay runaman ya makikita churaykuy sanuyarunanpaj. Nispa. Jesusmi chay runata sapallanta huklauman pusarurja. Didunkunata chay runapa ringrinkunaman hinaruspanmi, tuhayninwan jallunman tupaykachirja. altoman jawarispanmi, sunjumpi llakirikuspan Efata, e nispa. Chayga, kicharikoi ninanmi. Chaypunillam chay runapa kicharikororja. kicharikuruja. paskarikoroptingmi, paskarikuroptinmi Marja. rimarja. Jesusmi kamacherja. Kairoras jaitaja aman William Nispa. Chaynata Jesús kamachichkaptinpas William willakurqaku. Chaymironakuna admirakuspankunerjako. Jesusja tukuy allintamruran, mana uyarikojkunatam uyarichin, rimachintajmi mana rimajkunatapas, nispanko.